گفت موالات نکنید با یهود و نصارا که شما هر که با یهود و نصارا موالات بکند او از یهود و نصارا ہے اکنون هم اللہ تعالیٰ میگه یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم من دینی هر که مرتد بشه از شما از دینش با محبت یهود و نصارا خود را از دین مرتد کند با دشمنان خدا تو لباس ضرر او می کند فلا ضرر علی الله پس اللہ تعالی قوم روی کار می خوب سر برا نگرامی این قوم کی اینها این آیه را میخوانه شیعه و برای ارتداد صحابه رسول صلی اللہ علیه وسلم استناد میکنه دیگه بین قرآن گفته کسان شما ایمان آوردید هر که شما مرتد بشود از دینش تو اللہ تعالی فوری میارد یک قومی را روی کار هر بعد از پیغمبر و کرد همه مرتد شدن غیر از سه نفر چطور مرتد شدن که ولایت حضرت علی را و خلافت حضرت علی را به حضرت ندادن از از علی گرفتن رازا همه مرتب شد خوب الله تعالی میگه هر کار شما مرتب بشود از دینش فوری خدا یک قول روی کار میارد با این صفات که آنها خدا آنها را دوست دارد آنها خدا را دوست دارند آنها ادلتنا للمؤمنین برای مؤمن خیلی مهربانند عزتنا للکافرین اینها کی بودن که خدا روی کار آورد حالا به زم شما اگر صحابه مرتد شدند پس قومی که خدا روی کار آورد با این صفات که جهاد میکنن در راه خدا و از ملامت هیچ ملامت کننده حراس ندارن همین قوم که بود که خدا میگه فسوفه شما هم میدانیم که لفظ صحبه بر سر مزاره داخل بشه خب یعنی و فا هر دوتا برای وصل میان یعنی ماباد کی شوخ و ماباد فا متصل با ما قبل هر کار شما مرتد بشه این قوم را روی کارخوری میان همین هزار و چار تستا اون قومی که روی کار آمد و این سفات را داشتیه. بله بعد از وفات رسول پاک صلی الله علیه و وسلم تعداد از عرب مرتد شدن بعضی منکر زکات شدن بعضی باب مسلمه کذاب مدعی نبوت هم کار شدن ارتداد آرا معروف هست، منکران زکات نہ ہمیں شده که کہتے ابو بکر اعلان جہاد کر برائے لیکن قومی که روی کار آورده کی اگر ابو بکر و عمر و عثمان و طلحا و زبیر و علی و اینها علی کنه اونا نمیگه دین علی مرتش شده اگر خلفاء سلاسه با مهاجرین و انصار نعوذ بالله طبق گفته باکر مجلسی اینها مرتد شدن غیر از سه نفر که پس اون قومی که خدا روی کار آورد بله آنها که مرتد شدن اون قومی که روی کار آورد خدا او حضرت ابو بکر بود حضرت عمر بود حضرت عثمان بود و هواداران اینا مهاجرین و انصار این سپاه در آنها بودن آنها را خود خدا آنها را دوست داشت و آنها خدا را دوست داشت آنها برای مؤمن اذلت للمؤمنین بودن. هیچ نزاع و اختلافی در زمان سه خلیفه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بین مومنین یک مورد شما در تاریخ بیاری که در زمان حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم کسی با هم نزاع کرده باشه خب از علت علی المومنین عزت علی الكافرین بودن همه دشمنان داخل جزیرت العرب را که به خاطر ارتداد روگردان شده بودن این فتنه را حضرت صدیق اکبر در مدت خلافت دو سال و سه ماه فتنه های درونی را خاموش کرد و لشکر اسلام را به سرحد ایران و روم مستقر کرد و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مدت خلافت ده سال با دو ابر قدرت شنان جنگیدن بابا غلبه کردن یا نکردن بابا غلبه کردن عزتن علی الکافرین شدن جهاد کردن در راه خدا چقدر جهاد کا صدیق اکبر جنگ های در زمان حضرت صدیق اکبر با مرتدین و با مدعیان نبوت انجام گرید و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چقدر جهاد کا در راه خدا صحابہ همراه حضرت عمر و حضرت عثمان چقدر جهاد کردن این ملامتی هیچ ملامت کننده حراس نداشتن اگر سربازان ساسانی میگفتن اینها دیه بند دیه با دیوها کسی نمیتونه چند و بر این باور شدن تمام سربازان ساسانی که در وجود اینها سلاح اثر نمیتونه. سلاح بجای خود اسلام هم اثر نمیکنه خالد خالد ابن ولید سیف المنشی فی طبق تعبیر سرور کائنات شمشیر از شمشیرهای الهی بود بهش سم داد به جای بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شور في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رحمان خاند سمر زد بالا هیچی نشد سلاح دیگه بجرد این فاتح ایران را این خالدها جهاد کردن در راه خدا و این فضل الله از به هر کس میدهد الله واسع علیم خب با یهود و نصارا محبت نکن هر محبت کرد و مرتد شد ضرر میکنه خب پس ما محبت باقی کنیم محل موالا امر و ولایت الله و رسول و مومن محل موالات الله تعالی انما ولیکم اللہ جنب کیا ہے الذین آمنوا مخاطب مومن ہیں إيه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بینها محبت نکنید اگر محبت کردید مرتد میشید آنها شما را مرتد میکنند ودوا لو تکفرون لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم خوبا يهود و نصارا که همسایه های و حتی محبت نکنین دست رفیقی ندهی حسواقی محبت ما کنین باید انسان محبت را درجه انجام بده فرمود انما ولیکم الله ولی شما دوست شما ای مؤمنین الله هست و رسوله رسول گرامی الله ولی شما هست و آن کسانی که ایمان آوردن هم ولی شما دوست شما هستند محل موالات الله رسول والذین آمنوا کدوم مومن و منافقت هم کلمه میخوانده فرمود الذین یقیمون الصلاة اون مومن آئی که مقیم نماز هستن اقام کننده نمازن و یؤتون الزکاة و اون مومنینی که پرداخت میکنن زکات را اون وظیفه تعظیم الهی است اینجا هم شفقت در خلق خدا دارن زکات میدن یعنی مال انفاق میکنن در راه خدا لیکن این عبادت این دو شعبه بزرگ سعادت را انجام میدن مغرور هم نیستند و نمی نازند و اتخار هم نمی کنند و هم راقعون در حالی که بسیار خوش خضو دارند راقعون به معنی خاشعون نه از نماز های طویل و عریض خود فخر و ناز می و نه از پرداخت زکات می بلکه خاشعون در حالی که بسیار خشوع و خضوع دارند برای خدای عزوجل تکبر ندارن غرور ندارن و هم راقعون و بعد برکات این ولایت الله محبت با خدا محبت با رسول خدا محبت با مؤمنین شمرش چیه برکات چیه ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا اونهایی که محبت دارن با خدا و رسول و آن کسانی که ایمان آوردن اینها حزب الله هستن اینها چیه؟ حزب الله فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ حِزْبَهَا الٰهی غالباً در نتیجه کار در انجام کار در آقبت کار حزب خدا غالبه انبیاء حزب خدا بودن در آخر غلبه از آن انبیاء نشد دشمنان انبیاء را یکی بعد از دیگری اللہ تعالی مارکش نکرد در تاریخ بشر اینا حزب الله و حزب غالب غالب نتیجه کار اثر حزب الله سروران گرامی این آیه معروف آیه ولایت هست نزد تشیع نزد تشیع این آیه را و دهن آنها و کلم آنها پر از آب و پر از رنگ میشه که آیه ولایت درباره ولایت حضرت علی درباره خلافت حضرت علی انصافا این آیات ملکوتی رب العالمین از ما قبل تا ما بعد این آیات چه ارتباطی به حضرت علی دارد بل حضرت علی یک آزای مومین هست یک عضوی از اسکلیت بزرگ مومین حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین فاطمت و زہران اللہ تعالی از سر رکو گرفتے یا ایوہ الذین آمنون لا تتخذوا الیہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منكم فانه منهم پس فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم هیچ ضرری بر خدا نیست چرا اللہ تعالی پوری یک قوم میارد روی کار که محبوب خدا هستند و محب خدا هستند این صفات علی را برای آنها بیان کرد نهی از محبت یهود و نصارا جلوگیری کردیان نه اکنون الله تعالی محل محبت را برای مؤمنین بیان کرد که شما الله رسول الله است مؤمنین مؤمنینی که دو صفات دارا هم خدا را تعطیل میکنه یقیمون الصلاة و هم بر خلق خدا شفقت دارا یوتون الزکات دو شعبه سعادت یکی تعظیم الهیه و یکی شفقت الخلق و از این غای جانی و مالی غرور ندارم در حالی که راقعون و خاشعون لله هم راقعون اینها رفتند و روایتی ساختن در طول تاریخ و درست کردند و حتی در خور سنی هم دادند که حضرت علی داشت نماز میخواد شایل آمد بده به نام خدا حضرت در حال رکو انگشتر را در آورد و بابا حضرت علی نماز میخاند مثل من شما فکرش بیرین و آنه یهو در معذر خدای و موقع نماز حضرت علی حالتش دیگرگون میشد و حضرت علی در عالم معرفت خدا و در معذر خدا و در اون معارف عظیم الهی چنان غرب شد که حضرت علی از این دنیا انتطابی شد نماز حضرت علی مگر مثل نماز من تو هست که یک طرف نماز هم بخانیم یک طرف هم توی مغازه باشیم یک سر ما توی نماز یک سر ما خدا بدانه کجا ہے جسم ما در نماز و فکر ما در خراسان فکر ما در تهران فکر ما در مشهد و در مکه و مدینه در این بازارهای اونجا را میگردیم حضرت علی همینطور نماز میخواند که دیگه حالا گدا در نماز انگشتری دار شما چرا در نماز انگشتری نمیدی ببین ما حافظ داری فریاد میزد بیشتر این حافظ ما را بگید در نماز چقدر شما زکات در نماز پرداخت میکنید مگر حضرت علی سرمایداری بود که مالک نصاب باشه چقدر تلا داشت که انگوشتری نصاب اون باشه او حضرت علی یک نفر است باید قرآن دی موسیٰ انما ولیکم اللہ و رسولو هو الذی آمنا والذی آمنا الذي اقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع ها وهو راكع یک نفر باید کلمات عربی همین طور باسه چرا الله تعالی میگه الذین یقیمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة مؤمن واقعی را از منافق جدا کرد کلمات جمع بکار اگر عزت و احترام بود پس انجا بعد انما ولیکم الله والرسول چرا رسول او را مفرد آور ولی شما الله هست و رسول هست ولی خب دوست شما الله هم باشه مستاق الذین آمنوا علی دوست ما علیه مگر ما با علی دوستی نداری لیکن معنی ولی خلیفه بلا پس از کجا ولی بمعنی خلیفه بلا پس تو از کجا دراور بله حضرت علی ہم دوست مائے مخاطب ولی کم کیے و مخاطب ولیکم انما ولیکم ولی شما یعنی المؤمنین ابو بکر عمر عثمان و ابو بکر عمر عثمان ولی شما الله دوست شما الله است شما که خلیفه رسول اللهی و شما که زماندار مؤمنینی شما با یهود و نصارا محبت نکنید ولی شما الله است و رسول الله است و حضرت علی بس محبت خدا و رسول و حضرت علی برای شما ولیکم من خلیفه شما خلیفه بلا فصل شما جانشین شما یعنی علا ولی قرآنی مانا پر دیگر نمی کر وَإِنَّمَا وَلِيُكُمْ یعنی يعني جانشین شما مؤمنین مهاجرین و انصار و زمانداران مهاجرین و انصار حالا اگر شما میگی ولیکم به معنی خلیفه بلافاس پس ولی شما خلیفه بلافاس شما خدا هست خلیفه بلافاس شما رسول الله خب شما میگید ولی به معنی حاکم خب همین معنی رو میکنن ولی شما یعنی حاکم شما الله حاکم شما رسول الله حاکم شما حضرت علی الذين آمنوا حضرت علی بشنه حاکم شما حضرت علی حضرت علی کی حاکمی بود قاضی خزایا رحم حاکم شر شما حضرت علی هم حاکم نبود ابو الحکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی خطاوت نہیں کر در یک حضرت عمر ایک چیزی گفت گفت نه اینطوره خوب خوبه لولا علی اللہ لالکه هما علی اگر اینطوری طوری قاضی دانای نمی قضاوت میکرد در زمان سه خلیفه حضرت علی قاضی بود دلیل در مدینه منوره مغر با مشوره و با قضایا را حل میکرد حتی در دنیا ضرب المثل شد قضیتون لا با حسن لها این قضیه یک ابو الحسن میخواهد که بتواند این معرکه مشکل را حل کند رضاوت کنه علیه اون که حاکم بود چه حاکمی حاکم قاضی بود حاکم شر لیکن حاکم شر حضرت علی حاکم شر بود حاکمیت حکمیت کرد که همه را سر هیچ نزایی نشد تمام قضایای مسلمین را حل میکرد باشه همطوری که شما میگی باز به ضرر ما نیست لیکن سروران گرامی ولی کے کرینه لا تتول لا تتخذ و نصارا اولیاء ولی جمش اولیاء این به معنی دوست شما محبت کنید با خدا ولی شما دوست شما الله هست که خدا فرمود یحبهم و یحبونه محلی که شما باید محبت کنید و با الله محبت داشته باشید با الله محبت والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنین محبتش به خدا از همه چیز سنگین‌تره با رسول الله و با مؤمنین موالات شما محبت شما دوستی شما خوب حضرت علیه شما میگید مستاک والذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون حضرت علی مستاک این الذین آمنو است بله خوب حضرت علی چه غلبه ای داشت بقول شما تناب گلوش بزور از او بیعت و بقول شما زنش را ضربه زدند و شهید کردند به قول شما بچه هاش که حضرت امام حسین باشد حضرت امام حسن باشد این را کجا حضرت امام حسین اسلام دادن و خب شهید کردن به شما و امام حسین با تمام یارانش در میدان کربلا شهید کردن زن و بچه هاش اسیر کردن اینا غلبشون کجا بود اللہ تعالی میگه حزب الله غالبا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا حضرت علیه تو فإن حزب الله هم الغالبون شما حضرت علی را از خلفاء راشدین از مهاجرین و انصار جدا کنید و عداوت بین اینها و مهاجرین و انصار بالخصوص بین خلفای سلاسه شما عداوت ثابت کنید که معنی همینه حضرت علی با آنها نبوده و حضرت علی از آنها جدا بوده تو خوب حضرت علی حزب الله هست در این هم شکی که نداری حزب الله غالبه پس غلبه حضرت علی چی بود خلافتش را بردن 25 سال او مرتبی به کار شما خانه نشین بود او فاطمه و زهرا را اهلیش را ضربه زدند و شهید کردند محراب رسول الله ارتش رسول الله مسجد رسول الله تمام کارهایی که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حیات بر آنها ولایت داشت تمام کارها را جانشینی کردند ستا پس غلبه حضرت علی در چی بود برای من بگی از ایک طرف میگی ریسمان بگلو درش میزنن زنش شهید میکنن و منوبت به حسنین میرسه یکی بعد دیگر دیگری شهیدن شهید و اثیر را غالب میزن آه نکنید جدا حضرت علی را از مهاجرین و انصار از خلفاء سلاسا که مستاق آیه همه هستن اللہ تعالی با مومنی اولیاء شما دوست شما الله هست رسول الله هست مومنین این مومنین مخلصی ما اینها محبت کنیم تو بله محبت کردن حزب الله غالب شدن در تمام دنیا غالب شدن بر اون فتنه های داخل جزیرت العرب غلبه کردن بر ایران و روم غلبه کردن در شرق و در غرب غلبه کردن جز حکومت اسلامی در دنیا چه قدرتی بود در برابر اسلام نفس بکشه بر غالب بودن بر ایران غلبه کردن بر روم غلبه کردن بر مصر غلبه کردن بر افریقا و اروپا غلبه کردن فإن حزب الله هم الغالبون بودن یا ایها الذین آمنوا این روایت هرگز تفسیر این قرآن نیست اگر که سنی هم نقلش کرده باشد چرا این روایت اولا سند ندارد و در اینجا با قرآن هیچ تکلیفی ندارد قرآن کلمات جنب به کار حضرت علی مگر چه بود؟ بله حضرت علی صحابه اینها مستاق این آیه هست حضرت علی را جدا نکنه بله، حضرت علی مجاهد است حضرت علی است ملامتی هیچ ملامت کننده حراس ندارد و اگر اینها غافل می بودند خلفای ثلاثه و نعوذ بالله حق کش می بودن و نافرمان خدا و رسول می بودن حضرت علی چرا با آنها مدارات می کرد حالا قرآن گفته مؤمن با دشمن خدا و رسول هرگز دست برادری نمیده چقدر محبت کرد حضرت علی پشت سر آنها نماز خواند 25 24 سال تمام جمعه و عیدین و نمازهای خمسه را در مسجد النبی پشت سر صدیق اکبر ادا کرد با پشت سر حضرت عمر ادا کرد اینها امام وقت بودند در مسجد النبی هم امامت می کردن و برای نماز کی می آمد در مسجد النبی و چه کسی وقتی درباره انتخاب امیر مهاجرین و انصار در دار النروه با هم مشوره داشتن و حضرت ابو بکر صدیق را خلیفه تعیین کردن حضرت علی استدلال کرد گفت کسی را که پیغمبر در مهمترین امر ما امام و پیشوا تعیین کرده است وقت رسول پاک صلی اللہ مریض بود و تواناییش ایجاب نمی کرد صاحب محراب بی آید به مرتبه دستور نداد که مرو ابا بکر فلیسلی الناس برید ابو بکر بگید مردم را نماز بگید حضرت مادر عائشه مطرح کرد که ابو بکر صدیق در جای شما بیسته برای نماز و شما سر رخت خواب باسید باشید این تحمل را نمیتونه داشته باشید شما بگید که حضرت عمر نماز بده قویتره حضرت صدیق حضرت پیغمبر اسلام آخر ناراحت شدن سن صواهب یوسف کو مروع ابا بکر فلی خلد يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حسبا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ايات ما قبل ما بعدش نبا ولایت حضرت علی کاری دارد و نبا ریاست حضرت كلام كلام رب العالمين روی سخن با يهود و نصارا دو مرتبه آمد خطاب يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حسبا قرار ندهید آن کسانی را که اتخاذ کردن دین شما را مسخره و لعبا یک بازیچه از آنهایی که اهل کتاب کتاب داده شدن قبل از شما و کفارا اولیاء دوست را قرار ندید اینها دین شما را مسخره میکنن اینها دین شما را استهزا میکنن دین شما را بازیچه میدانند اینها از اون ملاهایی که کتاب داده شدن قبل از شما و کفار را عموما اینها را اولیا قرار ندید و اینها از آن را به استهزا میکردن سوره های قرآن مجید را بقره بقره چطوره بقره گاه مسخره کرد گاب چطوره گاب خاندی به مسخره میکرد نساب نثار چیکار کرد اذان اذان وقتی شروع می شد اینا شروع می کردن به خندیدن و مسخره کردن مؤذن سے نگاه کو اشهد الله اشهد الله الا زبان حضرت بلال شیم را نمیتونی صدا کنی. اشهد میگه ببینی از مؤذن سے نگاه کو الله تعالی میگه این اوت الکتاب که دین شما را استهزا می کنن و باقیچه قرار دادن و کفار را اولیاء قرار ندید ببینید تکرار شد یا نه اول رکو هم گفت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء آخر در اولین رکوی بعدی هم گفت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اینا کیا هستن یهود و نصارا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وخصوصا والكفار کفار را آن دیا اولیاء قرار ندید دوستان سمیمی قرار ندید و اتقوا الله او مؤمنین از خدا بترسید ترک موالات کنید با کفار ان کنتم مؤمنین اگر شما مومنین تقاضا ایمان اینه که با دشمنان خدا دست برادری ندهی اگر ابو بکر و عمر و عثمان طلحه و زبیر اینها دشمنان خدا و رسول می بودن و نعوذ بالله مرتد می بودن حضرت علی اجازت دست با اینها دوستی کنه چه دوستی؟ پشت سرشون نماز چه دوستی دختر به ازدواج آنها بوده؟ چه دوستی در خطایه آنها در کارهای آنها مشیر باشد مشیر نبود حضرت عمر مشوره نداد حضرت عمر گفت که مشوره گرفت در قمیسون مشوره حضرت علی بود که من میخواهم خودم وارد قصبه در جنگ ایران بشم گفت نه حضرت علی گفت نه شما برای این امت حیثیت این نخ را دارید که مهرهای تصویر کشیدن بود اگر نخ کنده بشه همه مهرها و همه دانها از هم می پاشن شما حیثیت مرکز آسیایی صحابه اون سنگ آتیا هستن و شما حیثیت مرکز را دارید این سنگ آسیا دوربر مرکز میگرده شما بری دشمن متوجه میشه شما مهره اصلی مسلمی تمام قدرت را بر علیه برای نابودی شما اعمال میکنه برای شما کار سختتر میشه خدا وعده کرده شما را نصرت میکند شما صبر کنید همون لشکری که می جنگد با ایرانی ها خدا او را پایش اجازه نداد اصلا نیست ما بگیم برای جنگ خود حضرت علی هم اعدام نشده بود بیران حضرت علی از اون امره اونجا بود فرمان صادر می کردن مشوره می کردن لشکر تجهیز کردن تجهیزات نظامی را رو براه کردن این لشکر خسته لشکر فرمان میگیره تابیز می شن. اگر بکر و عمر و عثمان شما نمیدانید این خطاب یا ایها الذین آمنو مگه حضرت علی نیست کسی که پابند دین نیست تو دین را احتضام میکند اگر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان در دیدگاه حضرت علی نافرمان خدا و رسول می بودن حضرت علی برای حضرت علی جاید است که با آنها محبت کنه چه محبتی بالاتر از اینکه پشت سر آنها نماز میخوان هم حسن نماز نمیخواندن در مسجد نبی پشت سر ابو بکر و و عثمان خود خب در زمان حضرت ابو بکر کوچک بودن اگر در زمان آخر خلافت حضرت عمر بزرگ نشده بودن جوانهای 20 ساله 18 ساله و در زمان حضرت عثمان کاملا مرد مرد میدان بودن نبودن نماز نخواندن اگر شما میگید حضرت علی و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعی پشت سر سه خلیفه قبل نماز نخواندن هات و برهانکم بیاری دلائل خدا این آیات اجازه میدن با مخالف خدا و رسول کسی مدارات کنن خب کسی سکوت کنه آئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خطبا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والقفا خوب انها اوتوا الكتاب نیستن لیکن بزام شما مرتدا مرتدن اولیاء قرار ندهید ولی امر خود قرار ندهید حضرت علی آرہ ولی امر خود قرار داده بود همون معنی که شما هم برای ولی دکنید و خب کسی که در نماز جلوه ولی امر اون نماز گذارن نیست همه از او اطاعت نمی کنن تا امام نگه الله اکبر مختدی هر که میگه الله اکبر تا امام نگه سمی الله لمن حمده سر بلند کنه سر بلند میکنه آنها امام را ولی نماز خود قرار ندادن حضرت علی انها را ولی نماز خود قرار داده بود پشت سر آنها ابتدا میکرد جمعه و ایدان و نمازهای خمسه میخواند اگر شما میگید که حضرت علی در خانه خودش نمازهای پنجگانه را میخواند و جماعت جداگانه یا در مسجد جداگانه تو تو برهانه کن بیاری برای ما دلیل بدید جمعه غیر از جمعه ابو بکر و عمر و عثمان میخواند و بیاری دلائل ایدن غیر از ایدن ابو بکر و عمر و عثمان میخواند هاتو برهانه کن دلیل بیاری و آیه به مؤمنین میگه شما با دشمنان خدا با خفار با یهود و نصارا که دین شما را از خرمی کنند با منافقی و منافق مستحضنه بودن نگفت انما نحن مستحضنون و اگر حضرت بکر عمر عثمان نعوذ بالله نقل کفر کفر نباشد اینها منافق می بودن اینا مستحضه بدین نیستن شاید اینا منافق بودن کلمه منافقانه می خاندن بله سروران گرامی اللہ سبحانه و تعالی میگه اینها به دین شما را استهزا میکنند دین شما را چه قرار دادند الذين اتخذوا دینکم هدوا و لعبا اینها چه کسانی از یهود از آنهای کتاب دادشتن کردن شما کفار را اولیا نگیرید از خدا بترسید اینها اگر مخالف فرمان خدا و رسول می بودن اینها غاصب می بودن حق صاحبان حق را غصب می کردن این همه عزت خدا صرف اینها دار. این همه پتوها، این همه کفرستانه را دار الاسلام خدا کرد به رهبری و زمامداری مسلمین را و یک رهبر و یک زمامدار برای یک ملت نقش بزرگی دارد یا کچکی دارد این ملت مسلمان بود این کارها هر دمیگه مسلمان ها اینطور کردن مسلمان ها اینطور کردن ولی شما و رهبران شما هستن که طور می میکنن رهبر در یک ملت نقش اطافی را بازی کنن ها و رهبر مسلمین کی بودن بعد از رسول پاک صلی اللہ علیه و سال دو سال و سمان ده سال او دوازده سال چقدر میشن بیست و سال و چند ماه زمان مسلمین تا یعنی کمتر از بیست و پنج سال اینها اسلام را جهانگیر کردن و پرچم اسلام را بر قلعه قبر مجوسی و یهود و نصارا اینها به احتزاز در آوردن یا نه آوردن اینا حزب الله بودن فإن حزب الله هم غالبون و اذا نادیتم إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا حضوا هُزُوًا وَلَعِبًا خصوصا انها اذان شما را مسخره میکنند وقتی شما ندا میدید به نماز قرار میدن اون نماز را استهزا و تمسخر ذالک این استهزای شاعر اسلام به سبب اینه که اینها قومی هستند که دیگه از عقل رفتن پایین شدن لا يعقلون قل بگو بینها پیغمبر یا علال کتاب شما چه انتقامی میگیرید از ما شما انتقام نمیگیرید از ما مگر انتقام آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبلو شما انتقام این را که ما ایمان بالله آوردیم ایمان به کتابی آوردیم که ناظر کرده شده به جانب ما و به کتابی که ناظر شده قبل از کتاب ما شما انتقام ایمان را از ما میگیرید و ایمان داریم به الله ایمان داریم به ما انزل الینا ایمان داریم به ما انزل من قبل و ان اکثرهم اکثرکم فاسقون این و و ان این مفعول بهیه بعد از ما یقینا بدانید که اکثر شما فاسقید نه بر تورات آمینید نه بر قرآن آمینید نه تورات بر تورات ایمان درستی دارید و نه بر قرآن قل بگو هل کم بشر شان نزول آیه را بیان کنید اینها گفتن دینی بدتر از دین محمد ما در دنیا شرع بدترین دین دین همین کسی که خود را نبی میگه اللہ تعالی گفت یا دین من دین من بدتر یا دین که شما داشت بگو آیا من خبر کنم شما را من پیغمبر شما را خبر کنم بدین شر من دالکا و شر چیزه صفت و ها موصوفش محدوده آیا من شما را خبر کنم دینی که بدتر از دین این مسلمان ها باشد از نظر جزا نزد خدا دین من لعنه الله دین کسانی که خدا آنها را لعنت کرده و خدا بر آنها غضب کرده و دین کسانی که خدا آنها را قرار داده است میمون و خنزی و دین کسانی که پرستش کردن تاغوت را اونجا مکه رفتن و تاغوتا را سجده کردن عبادت کردن دین اینها بدترین دینه یهود لعنت شدن حضرت داود نفرین کرد یهود را خنزیر شدن عیسی علیه السلام اینها را نفرین کرد اینها خنازیر شدن میمون خنزیر شدن خوب شدن و حضرت داود و نفرین کرد اینها میمون شدن بله دین اسلام این موازنه مقابله بگو بینها من شما را خبر بکنم که دینی بدتر از دین مسلمان ها از نظر جزا نزد خدا ها من لعنه الله اینجا دین را مقدر کنید دین کسی که خدا او را لعنت کرده خدا بر آنها غضب کرده و خدا آنها را قرار داده از کرده و خناسی و دین کسی که عبادت کرده تاغوتها را اولای که شر مکانه اینها بدترین از نظر مکان در جهنم و گمراهترند از سواه سبیل از راه مستقیم اینها گمراهترند و اذا کن زجر برای منافقین وقتی می آیند به محضر شما این منافقان یهود و نصارا تو قالو با زبان میگن منو ما ایمان آوردیم ما ایمان آوردیم آمنا ما را مومن حساب کنیم، ما را هم یه فرقه مومن حساب بکنیم در های مختلف مؤمنی سمیان آمنا آمنا قد دخلو دل کفری اللہ تعالی میگه با کفر در محضر پرفیض و در مجلس پر از ایمان پیغمبر اینها وارد شدن با کفر و هم قد خرجو بیهی و با امان، کفر از این محضری که محضر ایمان بود با کفر خارج شدند. الله میداند آنچه که اینها کتمان میکنند اینها با بغض پیغمبر آمدند و با گفتن آمنا آبروی خود را حفظ کردند و با پیغمبر بیرون رفتند آمدن ایمان نداشتند بیرون رفتند هم ایمان نداشتند و ترا کثیر منهم یسارعون فی الاسم خیلی خبیصن تو میبینی بسیاری را از عوام یهود که با سرعت تمام میروند توی گناه یعنی نصرهای غیر الله را میدن لبیس ما کانو یعملون خیلی عمل بدی میکنن مراد از یسارعون فیل ایس یعنی همش نظر غیر الله میخورن عدوان در تجاوز و ظلم حق کشی می کنند و در خوردن آنها مصارعت می کنند فی اکلهم و یعنی در خوردن حرام در خوردن نظرهای غیر الله از دیگر سرعت می کند میگه که دربار عزیر که من دارش هستم پرتر از کل مسارعت میکنن در خوردن آنها حرام حرام خاری میکنن در حرام خاری و رشوه ستانی و نظرهای غیر الله از دیگر مسارعت میگیرن یسارعون فی الاسم یسارعون فی اکرهم السهر لبیس ما کانو یعملون خیلی عمل بدین ها انجام میدن اکنون این ملاهاشون اوامشون طور مولا سکوتا میدانم ندای غیر الله کفر میدانم نظر غیر الله کفر لیکن سکوت این نقشه را دارد میکشه گوید یعنی الان این قرآن خدا از آسمان دارید چرا این ربانیون و احباب از سخن گناه که ندای غیر الله هست یا میگن عزیر ابن الله است که کافر میشن اینا میگن عیسی ابن الله است که کافر میشن و عوام میگه ابن الله ابن الله اینها سکوت میکنن از کلمات کفری مثل عزیر ابن الله مثل المسیح ابن الله چرا این احبار و روحانی داره جلوگیری نمیکنه حالا چقدر از ندای غیر الله که کفر جلوگیری نمیکنه چرا از خوردن مال حرام اینها را جلوگیری نمیکنه که نظرهای غیر الله را میکنه خود نظر میکنه و میدانن نظر غیر الله حرامه احبار میدانن به خدا رهبان میدانن و اینها برید نگاه کنید مگه اینها که این قرآن را مطالعه میکنن نمیدانن چرا او مولوی ها این آیان مرد شامل کلمات کفری مردم به کار میبرن ما هیچ چی چرا جلوگیری نمی کنند اینها را الربانیون درویشها پیرها والاحبار مفتیان الزام مراجع تقلیل از سخن گناه آنها بزرگترین سخن گناه عزیر ابن الله میگن المسیح ابن الله میگن ندا میکنن غیر الله را این سخن اسم هست و از خوردن حرام و از رشوت گرفتن چرا جلوگیری نمی کنن همه رشوت میگیرن مگر اینها بیرن؟ ها مگر رشوت خاران را شما دیدید ایک معمولی رو به خاطر رشوت خاری مجازات کنن ها این همه رشوت خاری این همه رشوت تقانی چرا گیری نمی کنن ان اقلهم و لبیس ما کانو یشنون خیلی بد میکنن این ربانیون و احبار اکنون اگر کسی از گناه گیری نکند لبیس ما یسنون لولا ینهاهم الربانیون چرا این ربانیین پیرها این دروشها این ملنگا مردم گناه میکنه چی نمیگه کشی همین ها را نمیگه مردم به آین دینی اسلامی تعلیمات دینی اسلامی هیچ توجه نمی کنن حیوان سرس جایل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإيه وأكلهم الصف لبئس ما كانوا يصنعون کلمات کفری شرکی بہت آدم صدا میکنه اونا راحت که من گفت گوثار صدا نشد این مرگه توحید گلدر دیگه گلدر راحت نمیکنه گلده شما میدن یک گوته اینقدر تلخه خطرناکترین میکروب های اصحار را از بین میبره وقت دور روزن میکروب میره و این تلخی که انسان میخوره یا این کپسول که پر از دوای تلخ تمام این میکروب ها را میکوشه بعد میده میشه باشه هر چی بخوری حجم میکنه دوست خوش خدای عزوجل گفت که شما برای خدا بدهید تا خدا شما را بده. انفاق کنید امول انت یک زیارتگاهی بود اینجا اینا رفتن اونجا نظری کشتن باران آمد این خبیصا گفتن دست خدا بسته است تا چیزی ندیم نمیدهد اللہ تعالی و لانتی ها قالت اليهود ید الله مغلولا دست خدا بسته شدن یعنی انفاق نمی کند اللہ تعالی دین این کلمه خیلی ناراحت شد من جمله گناه اسم آنها همین بود سرورانی کہ که گفت ید اللہ مغلولا این اللہ شنیدن که این کلمه کفری را اینها گفتن دیگه چی نکردن امروز هم خیلی عوام ساده ساده میخنده شوخی میکنه کلمه کفر از ذهنش در والله از هیچ چیز نمیدانه این دانستی ها گفته ید الله مغلوله دست خدا بسته شده است انفاق نمی کنه باید ما چیزی بیدیم تا بوده اللہ تعالی فرمود غلت دیهم دستی لعنتی ها بسته شده ولعنوا بما قالوا إن الله کرده شدن به مقابل این کلمه که الله گفتن يد ها ید الله مغلولا لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان دستهای جود چقدر جود دارد به جانیان چقدر انعطا دارد ینفقو قیف یشا این دستهای جود الهی بازن مطابق مشیت صرف کو انفاق می کند از هیچ خر یهودی سال نمی کند کجا چقدر به چه کسی چه مقدار بدهم ینفق و کیف یشاد این لعنتی ها را نگاه کن اللہ تعالی را احانت کردن ید الله مغلوله گفتن لعنو بما کانو ها هم همینطور با کلمات کفری از ذهنشون در میاد شما متوجه نیستی زد کلمه کفری از دهن کسی ها در می آید که اونهایی که قرآن می دانم می فهمند خب این قرآن چه تاثیری گذاشته در اینها میگه تاثیر اینها قرآن کفر و تغیان اینها را روز افزون می کنن به خدا قسم اضافه می کند بسیاری را از اینها ما انزل الیک اون قرآنی کی به جانب شما نازل کرده شده تا از جانب رب تغیانا و کفرا همین الان هر هست همین که تا ایمان اسلام میزنن آیات قرآنی خفی اینها را اضافه خینا اینها میشنوند و نمیپذیرند و خوششون نمیاد از آیات قرآنی چرا اگر تاریخ میکردن که حضرت غالی چطوری علیه بلیه خیلی چیز داره یهدونا یحمدو به ما لم یفتن خیلی دوست دارم مردم تاریخ بود. قرآن تاثیر بزرگی داره لیکن باید در برابر آیات قرآنی همه تسلیم تسلیم یک ذره انانیت که قرآنی کار رو وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تو خدا قسم اضافه نہیں کنند برائے بسیار یدین لانتی ها آن کتابی که نازل کرده شده به جانب شما از رب شما سرکشی و کفرانها را روز افزون می کند هر آیه خانده میشه اینها انکار بکنند های های اضافه شه هر آیه نازل شده بین کفرین ها بیشتر با آیات توحید آیات رسالات مؤمن را ماشاءالله ایمان شری برے مانا منافق ایمان نہیں نتیجه این حالتا کفرات و بیان این القینا بین ملاداوت و البغضا الى یوم القیامت ما القا کردیم بین دشمنی و بغض روز قیامت هر زمان اینا روشن کنه آتشی برای جنگ مسلمین اطفاء الله خدا خاموش خدا خاموش اینا روشن میکنن لیکن خاموش میکنن ها آتش جنگ را شوروی روشن کر خدا خاموش شد حالا نوبت بین های خدا خاموش شد راحت نباشه و سونا پیل ارضی فسادا اینا اصفای دارن در زمین خوب فساد کنن خوب تا قطعات کنن والله لا يحب المفسدين خدا مفسدین را دوست ندارد یعنی جزاشون میده لحاظا به موقع اینها را مجازات میکنه ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم خدا دینیاتی ترغیب برای ترغیب اهل کتاب و ذکر برکات داره اگر اهل کتاب ایمان بیارن همان طوری که تقاضای ایمان است و از خدا بترسن شمر اول لکفرنا عنهم سیئاتهم من گناهای گذشتهان را معاف میکنم و دیگر ثمره دوم و ولادخلناهم جنات النعیم این قرآن هست خدا گاهی تحدید گاهی ترخیب اگر این اهل کتاب ایمان بیارن با آنها برخورد میشه با با مؤمنین دیگر شده این انعاد نکنن برگردن ایمان بیارن ولو انهم اقاموا التورا، اگر اینها تورات را اقامت کنن انجیل را و ما انزل الیهم را از جانب رب تو لأکلوا من فوقهم اینها را مولوی هم بشکوی مسکی شور بیداری میخواد مالداری میخواد راحتی میخواد این نسخه ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم اطبالهم میریزم ومن تحت ارجلهم مسیر فا يعني من خدا هر که احکام الهی را اجرا کند هم از بالای سر هم از زیر باران از بالای سر از زیر با انواع و اقسامی من هم مقتصدون بعضی از این آل کتاب نیان روح هست یعنی بر صراط مستقیم میرن موحدن و کثیر من هم صاح ما یعمل بسیار از این آن خیلی بدن آنچه که انجام بعض آمد آیت دلایت یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک اے رسول و دو خطاب مؤمنین بود یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین ها دیگه خطابی کی نبود دیگه خطابی بود دو خطاب مؤمنین مؤمن با کافر آ آه. خمکار نباش يا رب گود کا خطاب دو خطاب مومنین یا ايها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم دوتا خطاب دے مومنین ان خطاب دے رسول و دو خطاب بشاگردها بمريدها بمقتدیها به رعیت این خطاب به امام این خطاب به استاد کل این خطاب به حاکم به ولی امر یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليك او رسول او حاکم استاد کل امام کل بلغ ما انزل الیک ابلاغ کن آن چرا که ناظر کرده میشد جانب شد از جانب رب شد و اگر نکردی به فرض محال تو فما بلغت رسالت تو تبلیغ نکردی ابلاغ نکردی رسالت ربت را خطره نہ کر الله اللہ یعصمک من الناس ما انزل تبلیغ کو از هیچ کس احساس خطر نکن الله تعالی شما را حفاظت میکند از مردم الله تعالی لا یهدی القوم الکافرین کافرها به مقصد نمیرسه اگر ابوبکر عمر کافر بودن این همه فتوحات را نصیب آنها میکرد و بعد از همه کنار جسد متحر رسول الله بینها اینها مدفن میرسید خب. و کنار جسد رسول الله بینها اینها کبر نصیب میشد این آیا بادان آیه تبلیغ ملایت باب خواب میگه که وقتی اعلان ولایت علی جان میشد پیغمبر علیه السلام فکر میکرد که اگر من ولایت علی را اعلان کنم اعتراض میشه آخرین سوره که نازل شده در حضرت الودا روز نه عصر روز نه روز عرفا آیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازش یهودی گفت در قرآن شما آیه هست اگر این برمان ما نازل میشد اون آیه را جشن میگرفتیم همین اليوم اکملت لکم دینکم سیدنا عمر گفت من میدانم این آیه کجا نازل شده چه روزی نازل شده لیکن بله ما خرافاتی نیست هم زمانش را هم مکان نزولش را من میدانم دیروز بود ارز کردم که میگه اون آیه با این آیه متصل بوده با اعلان ولایت علی دین شما را کامل کرد اونجا هم اضافه میکنم اکملت لکم دینکم بولایت علی برید بگردید هر شیعه موثر میگه به ولایت علی کجای لفظ ولایت علی آقا اکملت لکم دینکم به ولایت علی کجای لفظ به ولایت علی کجای بعد یه تجایی جرعت کردن بابا تغییر کلماتی که در شانری بودن دور کردن به هم زدن کتابی به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب این نوشته کردن غیر از چند نفر همه میگن قرآن تغییر دادن و تا جایی میگه قرآن کسی تری نوشته با این قرآن زمین تا آسمان پرد کجا این قرآن با ائمه بود یکی بعد از دیگری و به هیچ کس نشان هم ندادن حالا کجا آخر قرآن اون قرآن حضرت علی کجا با ائمه بود یکی بعد از دیگری و به هیچ کس نشان ندادن پس الان کجا خوب اونه که همون زنده و میگرده خود را نشانم نمیده مگر به خاصمان نشان میده به کلینی نشان داد کتاب کلینی را گفت کافل نام کتاب کلینی کافی شد روزه کافی بروی کافی این آیه را هم میگویان بابا اون آیه اینجا بود من گفتم تفسیر نمونه گفته برید بگردی یعنی الان برید مطالعه کنید همونجا مطالعه کنید ابتدای سوره مائده یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فی ولایت علی فقط فی ولایت علی معنی کدوم لفظ ہے الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين معنی کدوم کلمہ ولایت علی اینجا میبینی کلمه ولایت تحلیل قرآن شما دارد بلغ ما انزل الیک فی ولایت علیه و لفظ ولایت علی را از کجا آوردی ما قبل آیات بداری میخواند ما بعد آیات روی سخن باقی روی سخن باقی با اہل کتاب یعنی یا اہل کتاب لا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم العیت وعقلهم الصور لبیس ما کانی عملون ترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصور روی سخن با یهود و با اهل کتاب است چطور این کلام زیبای رب العالمین بدون ربط مناسبت در وسط آورد بلغ ما انزل الیک فی ولایت علیه چه مناسبتی دارد ما قبل ما بعد و کلام رب العالمین کلام با این همه که ادعای فصاحت بلاغت بیعبی دارد می کند این معیوب نیست ما قبل آیره نگاه کنی؟ قرآن میگه من هم امتون مقتصده و کثیر من هم ساما یعملو متصل نگاه کنی ولو انا کتاب الكتاب و واتقو لکفرنا عنهم سیاتی و خب پشت سر آیره نگاه کنی؟ پشت سر آیره قم يا أهل الكتاب دعائے متصل نگاہ سنی ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وپشت ساتھ قل يا اهل الكتاب از نظر ربط معنا این آیت چه کاری دارد با ولایت علی یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تصل فما بلغت رسالته والله يعفوك من الله ان الله لا يهدي القوم الكافرين این آیا آية بما قبل و بما بعد اگر شما بگی در مورد ولایت علیت ای پیغمبر برسانان چی در بار ولایت علی ما انزل الیک فی ولایت علی نترس زبو بکر و مر و عثمان والله یعصمک من النار شما به حضرت علی ارتباطش میدید این آیه با ما قبل ما بعد اصلا ارتباط نمیدید ولایت علی را با اهل کتاب چکارا یا بگید که اهل کتاب ابو بکر عمر عثمان سروران گرامی هیچ ارتباطی این آیات با ولایت علی با ولایت ابو بکر و عمر با ولایت هیچ احدی این آیه ارتباط ندارد بلکه این آیه ارتباط با اهل کتاب دارد چرا پشت سر این آیه فتواهای بسیار شدید را خود هم میخواهد از زبان دیدای پیغمبر اجرا الله تعالی فرمود آن چه من میگم مو به مو ابلاغ بدون کم اگر کمی مدارات کردی پیام من ابلاغ نکرد ملاحظه کردی ملاها را ملاحظه کردی صاحبان عبا و کبا و این مراجع تقلید یهود و نصارا را اگر ملاحظه کردی بدانی که پیام من ابلاغ نکرد بانوان آخرین مدرک فتواهای شدیدی را برای اینها ادلاق میکنی به همین کلمه که من میگم قل این خاطر الله تعالی خطر داران اینها را اینقدر بگیم کافر لستم علا شین لقد کفر الذین اینا به ما شهر وارد میکنه اینا الله تعالی گفت ناراحت و والله یعصمک من الناس از شر تمام این از شر جادوی اینها از شر سهر اینها از شر های دیگری که برای تو اراده کردن اینها از هر کانه بر رسول الله حمله نداشتن حتی بر رسول الله جادو هم کردن و دو سوره معوضتین برای ابطال جادوی یهودی ها آمدن با موی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیر آورده بودن دیگه در کانالی که جادو کرده با رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و رسول علیہ السلام ناراحت شد بعد خدای دن را اینها را نازل کرد و پیغمبر خود را علاج کرد خب پشت سر این پتوار ابلاغ کنی همین تو قل بگو پیغمبر رانی دین امروز یا حلال کتاب و اهل کتاب لستم علا نیستی شما بر هیچ چیزی که ارزشی داشته باشد حتی که اقامت کنید تورات انجیل و منظر علیکم من ربکم را قرآن فرمودین غد نادین ولی فیدن منهم ما انزل الیک و این هم به شما بگم با کمال بگم یک سنی از صدر اسلام الى یومنا نه این اعتقاد بوده و نه هست که این آیه در داره ولایت علی نداشته باشه شرزم دلیلی در دنیا خود را جا دادن بخالان آیات را در برابر ولی ولایت علی هیچ ارتباط آیه با ولایت علی نداره هیچ لفظی نیست یک بدبختی برای این گفت فی ولایت علی نسخت نه سیاق را نگاه کردن نه سباق را نگاه کردن نه ما قبل آئی را نگاه کردن نه باباد آئی را نگاه کردن هیچ را بله این آیه ارتباط دارد با ما قبل آنچه من میگم بگو یا رسول بلغ ما انزل ایلی، تمام ما انزل الیک را خصوصا این فتوه هایی که پشت سر خدا بعد از این آیت دارد این غریب، لا بگو بینا یا کتاب لستم علا هل لستم علا شین فتوه ساده سختی بکی میگه به کسی که در جامعه جا سدن که نحن ابناء الله احبابی ما محبوب خدایی و قرآن میگه نه شما خر هم شما در هیچ چیزی از دین نیست یعنی لا دین لکم لستم علا شین یوبا تا زمانی که دستورات تورات و انجیل و ما انزل الیکم را شما اقامه نکرده اید لستم علا شیء یوم چیزی که ارزشی داشته باشه شما نیستید یا کجا بشید محبوب من شما کوچی پوچید، que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bagi Yahudi dan Nasara mereka ke pada dalam populasi Nabi Allah na mereka para Allah अच्छा खुदा اجازت ده اجازت ده پیغمبر از ابلاغ عقب نشینی نکرده آیا پیغمبر از نماز عقب نشینی کرده بود که خدا فرموده اقیم الصلاه لدلوک الشمس آیا پیغمبر از تلاوت قرآن دست کشیده بود که خدا فرمود قتل ما اوهی الیک این حرفت خیلی خوبه آغلانه پیغمبر مگر از تحریف مؤمنین در جهاد دست کشیده بود که خدا فرمود هر دل مگر پیغمبر از جراد دست کشیده بود که فرمود جاهد الکفار و المنافقین سروران گرامی دو امر ما داریم یک امر ابقایی یک امر ابقایی و یک امر ایجادی امر ابقایی معنیش اینه که بی این کار خود ادامه بود ادامه احساس خطر نکن مثل این امر امکانی سربازها در حال نبرد میزنن فرمانده میگه بزنی بزنی تذکرات این را میگه امرهای ابقایی یعنی این وظیفه خود را ادامه بده ادامه بده عادت بشره کارگرها کار میکنه سرمله میگه کار کنی کار کنی دست از کار نکشید کار میکنه ولی بار بار میگه کار کنی، بخانی بدری بدری حالا چند نفر دارم میدون میگه بدری بدری بیای بیای بیای خب این ترکی ندارد کار این امرها امرهای ابقایی گفته میشه یعنی شما به دستور ثابت بلغ ما انزله را بکنید اینها قبول میکنن یا نمیکنن شما تبلیغ خود را ادامه بله اون هم تا این اندازه ثابت هست چرا پیغمبر حضرت علی را گفت من کنت مولاه مولاه منش چی؟ من کنت مولاه ہو فعلی فہاد علی مولا ہو خب متفق علیہ قبول مگر مولا مانا شخص بلا بلافر بری در لغت عرب نگاه کنی که مولا و ولی چند معنی دارد مولا مستر میمیه ولی مستره در قرآن هم به کسرت لفظ مولا به کار رفته انت مولانا و خدا را نمیگیم انت مولانا تو مولای مایی تو مولای مایی یعنی خدا تو خلیفه بلا فصل مایی مولا سربران گرامی بیری در لغت عرب نگاه کنید معانی متعدد دارد مولا به معنی دوست مولا به معنی آقا کسی که غلام عذاب کند آغا خود همون غلام کاسات پر هم مولا میگن مولا به معنی دوست مولا به معنی معین مولا به معنی ناصر تقریبا معین و ناصر قریب همه وعلمن ان للولی یا للمولا معانی کثیره یک لفظ مشترک و معانیه به معانی متعددی استعمال میشه مولا به معنای مالک مولا هم الحق قرآن جایی گفت مولا هم الحق اللہ مولا کو اللہ انت مولانا و خب بھی به کثرت آمد اللہ ولی ولی و مولا یکی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ در یمن شکایات کے موردی دربار حضرت علی پیغمبر علیہ السلام در غدیر و در اون محل جدایی که حضرت علی از آنجا جدا بره حضرت رسول علیه السلام اون مردم را تفهیم کرد مردم من کنت مولا هر کسی که من پیغمبر دوست که او هستم فاضا علی مولا و روایات نامه دارد و اللهم وال من والا و عاد من عادا بارلا محبت کن با کسی که با حضرت علی محبت میکند و دشمنی کن با کسی که با حضرت علی دشمنی میکند خو هم معنی شما مگر استاندار یک حاکم او در آن محل حاکم نیست حسیه نیست بگید حالا استاندار سیستان و بلوچستان تعیین شده از طرف وزارت کشور وزیر کشور قائم کرده ولایت این ولایت آنها نیست ها کسی استاندار را نافرمانی کرد او دیگه همون رئیس های بالا را نافرمانی نکرد رسول بزرگ استان استاندار ہے حضرت فرمود هر کسی که او ولایت من را قبول داره بعد ولایت حضرت علی را قبول داشته باشه حالا معنی مطلوب شما را ولایت یعنی امیری من امیر هر کس هستم او امیری من را قبول دارد او ولایت من را قبول دارد او ریاست من را قبول دارد علی هم رئیس او هست معنی شما را لیکن کجا معنیش از خلیفه ابلاف هست بل اینجا مولا به معنی دوسته مولا را کی معنی کرده خلیفه بلا فصل مثلا اینجا ہے که خلیفه بلا فصل یا نه اختلاف معنی کدوم لغت گفته ولی به معنی خلیفه بلا فصل بله حضرت پیغمبر فرمود کسی که ولایت من را حاکمیت من را به اصطلاح امارت من را قبول دارد بعد امارت از اصطلاح را هم قبول کنم من را قائم کردم استاندار من مانا شما را هم ولی معنیش اینه مولا به من دوست کسی که من دوست او هستم علی هم دوست او و ادامهش در روایات آمده دعا کر پیغمبر اللهم وال من والاه و عاد من عاداه بار الہ محبت کن با کسی که با حضرت علی محبت بکنه و دشمنی کن با کسی که با حضرت علی دشمنی داره بعد از جنگ صحابه انسان دین و ایشان که دشمنی حضرت علی صحابه به یہ دشمنی که بعد حضرت علی با صحابه درگیر شد این به خاطر دین و به خاطر آیین نبود یک سری یا دشمنی که بین مسلمان ها واقع شد او به خاطر خون حضرت عثمان بود و جنگ ها را منافقین راه انداخت و دلیل اینه که اگر این عداوت دینی می بود پس حضرت حسن و حسین با امیر معاویه چطور صلح کرد اگر اعتراض دارید در حسن ما که با حضرت امیر معاویه صلح نکردیم اونجا هم نبودیم دیگه با حضرت علی در دیده خب این یک قضیه سیاسی بوده و یک امر الهی بوده که از ظاهر مسلمان ها در حد یک خلیفه بر حقی مثل حضرت عثمان مظلوم شهید با دهن روزدار به سن هشتاد سالگی در حال تلاوت قرآن عثمان غنی که چقدر پیغمبر به او مجده بهشت داده دو دختر پیغمبر در عقد او بوده و عثمانی که چقدر در راه اسلام مال خرچ کرده او را شهید کردن الله تعالی با قضای تکوینی نتشریف مسلمان ها را و اگر حضرت امیر را شما دشمن شخصی حضرت علی آنها مغرب بودن این یک مسئله سیاسی بود و این سیاست شوم منافقین بودن که مسلمان ها شب میخواست از صبح حضرت علی و حضرت امیر معاویه با هم مصالحه کنن و قاتلان حضرت عثمان را مجازات کنن شب این ها حرکت کردن که صبح ما پشت میشین اینا رو بجان هم بیاندازیم یک لشکر اینجا مستقر بود اینجا اینها حمله کردن آن لشکر این لشکر را و این لشکر آن لشکر را متهم کردن که شما شبه خون کردید و نقد عهد کردید وقتی جنگ شروع شد جنگ دو تاکید نشد جنگ جنگ دیگه تو شروع بله اگر حضرت امیر معاویه ناحق می بود و ولهذا دشمن حضرت علی دشمن شخصی حضرت علی یا دشمن دینی حضرت علی می بود تو پس حسن با اصول کرده هر اعتراف دارید بر حضرت امام حسن و امام حسین بکنید ما نه اونجا زنده بودی نه دست ما با آنها شریک بوده نه زبان را با آنها شریک بکنیم میگیم تلک امتون قد خلط لها ما کسبت و لکم ما کسبت ما دیگه الان دیگه کلام بر نمیداریم حضرت امیر معاویه را رد کنیم حضرت علی را ما امر علی صحابه رسولت صحابه بودن اونا که منافقن در علم خدا منافق بودن شریر بودن شریر شریر مؤمن مؤمنه اون هم امتی بوده گذشته ما کار داریم که جب این قاضی بشیم خدا ما را قاضی کرده برای امیر معاویه و حضرت علی ما قاضی تنها و زبیری ما قاضی این دو نه بله دوده نزایی من یعنی انکار نمیشه تاریخ ثبتش کرده نزایی دوده و برای آنها تلک امتون کسلت لها ما کسبت و لکم ما قصبتون حالا ما امیر معاویه را شما هرچی که میگید ما رضی الله تعالی عنہ سر پایین میگیریم شما بیایید ابو بکر و عمر و عثمان را کنید حضرت علی نه با اینها چه بل حضرت امیر معاویه را هر چی درباره حضرت امیر معاویه میگی بگید حسن و حسین دو این دو تا چرا این دو تا دیدگا این دو تا با امیر معاویه مصالحت کردن از سنه چهل هجری تا شست هجری یک روزی هم با امیر معاویه نجنگیدند شرایط هم بر مطرح کردن برای حضرت امیر معاویه و حضرت امیر معاویه شرایط آنها را پذیرفته و حکومت به دست امیر معاویه بوده و حضرت حسنین در مدینه منوره بودن در کجا بودن؟ کجا بودن؟ ریاست مدینه منوره و مکه مکرمه از سنه چل هجری بعد از صلح حسنین با امیر معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دیگر زندگی آنها در مدینه منوره گذشته مالیاتی توازن و جاهای دیگر را هم به آنها اختصاص داده بود این مالیات میرد سهم حسنین بود و حسنین خدا را عبادت میکردن حضرت امام حسن از دنیا رفت حضرت امام حسین مان تا زمانی که امارت حضرت امیر معاویه بود یک روزی هم امام حسین نزاعی ناراحتی بین اینها نکرد بله رسول پاک صلی اگر روایات مارا قبول بکنید گفت حضرت پیغمبر فرمود خدا به دست این نواسه من حسن بین دو جماعت بزرگ مسلمین صلح میارد و خب قرآن هم گفته و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلوا بینهما دو طائفه از مؤمنین وقتی کتال کردن شما اصلاح کنید حسن ناشتی آوردن بعد از اینکه خوارج حضرت علی رضی الله تعالی نور شهید کردن حسن مصالحت کردن و به شما یاران علی بیل کردن ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند شما شعر نیست کوفه ها لشکر ارتش حضرت علی لشکر و ارتش حضرت امیر معاوی از شام بودن یا زهل کفه بودن شما شار بودی شیاران علی علی رو بیل کرد پس هر چی میتانید بگید بر شیاران علی بر اون شیاران علی که حضرت علی را ویل کردند و خط حضرت علی را تایید نکردند وقتی حضرت علی برای مصالحت آماده شد همین منافق بیرون رفتند و به نام خوارج درست شدند که حضرت علی با آنها هم شروع کر جنگیدن را وقتی میخواست صلح کن صلحی که با حضرت علی میخواست حضرت علی با امیر معاویه انجام بده خوارج پیدا شدند این صلح تکمیل نشد در حیات حضرت علی که خوارج حضرت علی را شهید کردند در زمان حضرت حسن این سوال تکمیل شد حضرت علی نور دیده ما و نه تنها شما بگید ما الان در ایران سقیه می کنیم در تمام کره خاکی حتی در مکه و مدینه خطبه کنی خانه نام حضرت علی حضرت حسن حسین فاطمت الزهرا گرفته نمیشه خب، خب ما اینجا تقیه کنیم شما بگی شد خب الان حکومت شما دارید قبلا ما هم حکومتی نداشتیم خطبه ما هم همین بوده که شما هم آخونده حکومتی هم نداشتیم در پاکستان در هندوستان در افغانستان همه نمیگیم الله الغالب العلی سیدہ شباب اهل جنت الحسن والحسن سید النساء الفاطمة الزہرہ علیه خطبه های ما و این اینقدر ماشاءالله محبتی که با اهل بیت داری محبت ما میچربه چرا هم صحابه هم یار رسول الله هم فرزندان رسول الله الحمدلله اینقدر حسن و حسین و رضا و جعفر و تقی و نقی و ما داریم ما اینقدر علی و ابو بکر نداریم اینقدر حسن و حسین پیر غلام حسین غلام حسن اون بچه هایی که قبل از پیروزی انقلاب متولد شده نامشون رضای معلوم شما امام رضا را قبول داری شما که قبول نداری آشرا را قبول نداری ابو بکر قبول نداری عمر را قبول نداری سلح را قبول نداری زبر را قبول نداری ساد و سعید را قبول نداری شمایی که مهاجر انصار را قبول نداری دلیل یک شیعه در کره خاکی نام پردندش ابو بکر و عمر و عثمان باشد در حالی که تصمیه کردن فرزندان خود را به ابو بکر و عمر و عثمان سنت علمی است سنت چیه؟ فرزندان حضرت علی مسما به ابو بکر و عمر و عثمان نبودند اگر واقعا شما علوی هستید به سنت این حضرت علی اقتدا کنید ما الحمدلله علوی هستید بچه های ما مسما به ابو بکر و عمر و عثمان ما سنت حضرت علی را احیا کردیم بچه خود را ابو بکر و عمر و عثمان نامگذاری کردن این سنت علی است تنی بچه های خود را به ابو بکر و عمر و عثمان مسمع کرد شما الله به سنت حضرت علی متمسک میشید بچه های خود را مسمع به ابو بکر و عمر و عثمان و علی بکنید این سنت علویه حضرت علی بچه هایش را مسمع کرده اگه اعتراضی داری در حضرت علی بکنید حسن و حسین رسول الله مسمع به حسن و حسین شد باقی بچه های خودش را ابو بکر عمر عثمان یکی همونجا اعتراض کرد چرا بچه خود را ابو بکر نام گفت آقای ما بعد از رسول الله ابو بکر عبدالله بچه دیگر عبدالله هست ابو بکر کنیه هست عبدالله نام هست، حضرت علی هم نام برداشت هم عبدالله دارد هم ابو بکر دارد هم عمر دارد هم عثمان دارد و حتی فرزندان حضرت علی هم بچه خود را مسمع به ابو بکر عمر کردن برید اولاد حسن را بگین چقدر اولاد دارن برید در ائمه خواهد تا جایی که امام رضا اسم دخترش را عایشه گذاشت و امام رضا یک دختری و پشت پسر داشت و آن دختر مسمع به عایشه هست شما به هیچ سنتی از سنت های ائمه متمسک نیستید و فقط دمت محبة أهل بيت محبة أهل بيت تعطى الإله وتظهر حبه هذا لعمري بالقياس شنيع يا عجيب عجيب هذا لعمري في القياس لعجيب چرا ان المحب لمن يحب مطيع آنی که محبت می کند مطیع محبوب است شما ادعای محبت داری یک سنت حضرت علی احیانه دید برای اتحاد مسلمین شما بلند بشید مسمع کنید به ابو بکر و عمر و عثمان تا مسلمان ها بیشتر بدانند اگر اینها قبول نمی کنند پس چدران اینها که قبول کردن نگیسندگان اینها قبول کردن مراجع تغییر اینها قبول کردن مگر میتونه قبول نکنن من کتاب مشعل اتحاد را دارم که میگن حضرت علی به خاطر اتحاد مسلمین بچه خود را به ابو بکر و عمر و عثمان نموشاری کرد تمام نویسندگان سیره اینها حتی ملا باکر مدلسی هم در کتابهای خودش نوشته کرده که فرزندان حضرت علی مسمى به ابو بکر و عمر عثمان بودن دیگه دیگران به جای خودش در تمام کتب سیره ائمه جایی که اولاد ائمه را می نویسن برید نگاه کنید همه نوشته کرده ابو بکر عمر عثمان حد ما نیست اگه اینها انکار کنند تمام کتاب خود را انکار کنند خود دارن لیکن کتمان هم هیچ و در میدان کربلا از برادران آن شهید عثمان شهید است پنج برادر امام حسین در میدان کربلا و چقدر برادر دادش شهید شدن کنامشون هم ابو بکر عمر عثمان شهدای کربلا مصمد و عثمان هم به ابو بکر از, از برادران آن شهید مظلوم پنج تن بودن پنج برادر حضرت زمان من کتابی را به دست گرفته و جمعه آخوندی هم نشده بود ببینید شهدای کربلا ابو بکر و عمر عثمان برادران آن آن شهید مظلوم پنج برادرش با خود شش فرزند حضرت علی باقی همه نواسای حضرت علی بیست و یک نفر از این هفتاد نفر فقط فرزندان و نواسای حضرت علی باقی دیگه پسر موها و غیره این زمانی گفتم شما اسماع شهدای کربلا را بینیسی این تحقیق کن نوشته کردن لوحی بزنید تو خانه نام شهدا را بینیسی اونجا شما ابو بکر نامه ها میبینید عثمان نامه ها میبینید عمر نامه ها میبینید حسین نامه ها میبینید عبدالله ها میبینید اونجا این نامه ها میبینید در شهدای کربلا شما کسی را تشخیص میدید مخالف خدا و رسول شما حاضر نیستی پشت سرش نماز بخانی حضرت علی شیر خدا پشت سر شما میگی قبول نداره قبول دارن که حضرت علی پشت سر ابو بکر عمر عثمان نماز خانده یا نه تو گفت خب اینا را منافق میگی و نعوذ بالله اینا را لعنت میگی شما بن پیش نمازان حضرت علی حانت میکنید فکر کنید بردای قیامت نماز حضرت علی پیش خدا پشت سر ابو بکر و عمر تو نمایش گذاشته نمیشه ها تو نمایش گذاشته میشه یا نه قرآن نگفته و وجدو ما فیلمی که در میدان محشر به نمایش گذاشته میشه حضرت ابو بکر ما حضرت علی پشت سر مقتدیه دو سال ثالث کے مال فیلم دیگری کی برای مال حضرت علی بن معاذ بباشتہ میشه حضرت عمر امامت حضرت علی و حسن و حسین مبتدیان فاطمه و زهرا پشت سر حضرت ابوبکر نماز نخواند زنان که در زمان صد اسلام در مسجد النبی نماز میخواند آخری شب مال زنان اخی اعمال حسنه و آمال حضرت علی به میدان محشر به نمایش گذاشته میشن جلو ابو بکر جلو عمر جلو حضرت عثمان این بزرگواران مقتدی هستند اصلا نیست. یکی جای دیدن که بابا نماز حضرت علی پشت سر سه خلیفت تقیه نبوده چی نبوده؟ یعنی نماز نقلی میشه انسان سیاسی بعد یک جایی میتی بکند و از خرسی و از خستوکی و از مقامی بره پایین و بیایید بالا بیا و تو هم نیت کنه بیا و تو هم انکار کنه نیت نماز نکنه حالا بیشه پشاره نه پشاره ترسه تقیه گفتم بله امامت حضرت علی پشت سر ابو بکر و عمر و عثمان تقیه نبوده تقیه خیلی امام پاکه که عبادت را طبیعتا انجام بده لیکن جاز لشیعی ان تدیه بسنی دلیل نگاه جاز لشیعی ان تدیه بسنی آمد تو حضرت علی را کردی شیعه و ابو بکر و عمر و عثمان را کردی سنی این تقسیم ظالمانه نیست. کجا بود شیعه کجا بود سنی این مارکه بعدی انجناه راست و چپ من شما درست کردی شیعه و سنی ساخته من شما در زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین دین دین اسلام بوده نه دین اند الله الاسلام مسلمان یهودی نصرانی دیگه مسلمان شیعه و سنی نامی نداشت در دنیا تو حالا شدی شیعه و مسلم، سنی دیگه ابو بکر کردی سنی و ابی کردی شیعه و جادل شیعه یک طبیعه به سنی این که تلبیس که ابلیس می برای فریب دادن این تو بود حضرت علی شیعی بوده و حضرت ابوبکر عمر سنی بودن تنها زبیر سنی بوده فاطمه نعوذ بالله شیعه بوده شرطی که شما میزنی انصاف کش کنی لما تلبسون الحق بالباطل و تقسمون الحق و انتم ظالمون و انتم ظالمون شما میدانید که نظام شیع و سنی یک ها و های بعدی هست اختراعی هست شافی و حنفی و مالکی و حنبلی اینها مارکای جدیدی هست امام ابو حنیفه هشتاد سال بعد از حضرت پیغمبر متولد شده و صد و پنجاه هجری مرده از اونجا هنفی هنفی هنفی کم کم هنفی هنفی اوه امام شافی روز ولادت حضرت امام ابو حنیفه متولد شده بعد شما شدی شافی شافی شافی همون قرآن میگه لما تحاجون ما لیس لکم به علم حنفیت و شافیت و حنبلیت و شیعیت و زیدیت و فلانی و فلانی و فلانی این مارتها و اصلاحات بعدی عند الله الاسلام بوده واخر دعوانا ان الحمد لله